I nema nikakve sumnje, tako da se taj osjećaj ovog čišćenja ovih dana osjeti, je tako? On se primijeti, a to je znak da se primjenjuje ono što se uči. U ovom našem serijalu večeras, je tako, inšala, posljednje, ja sam ostavio još, jednom, još jednu temu da nekako zaokružimo ove dosadašnje dercove. Naime, ona nosi naziv znakovi Allahove ljubavi prema njegovom rodu. Je tako? Da ovo krunišemo pa da vidimo koji su tu znakovi na osnovu kojeg, koji mi znamo da smo mi robovi milostivog i da nas on te bareke od tala voli. Ovo je jedna od najvažnijih stvari u našem životu. I nije uopšte i ne postavlja se pitanje da li ti voliš Allaha. Ne. Nego je bitno da li tebe Allah voli. Ljudi su u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam govorili da vole Allaha. Pa je Allah objavio ajete kul in kuntum tuhibun Allah reci reci ako Allaha volite tako kaže i vas će Allah voljeti fattabiuni habibkum Allahu yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kaže reci ako Allaha volite mene sledite. Ovo je ajet kao ispit, kao kuša. Došao je onima koji su rekli da voli Allaha. Pa je Allah te barek je utala objavio ovaj ajet. Ako volite Allaha, slijedite mene. Ovaj ajed, braćo moja, mnoge ugo ni ulaž. Ovaj ajed mnogima, je tako, pokazuje da li su ili nisu iskreni. Zašto? Zato što Resul Ali Sato Selam ovim ajetom, je tako, objašnjava da onaj ko voli Allah te bareke u tala, ne može biti na putu tamo gdje nije bio njegov poslanik. Jer ako je na pogrešnom putu, a tvrdi da voli Allaha, onda on, onda on nije od iskreni. Laže. Zato što put prema Allahu te Tebareke Votala, je tako vraćao? Je pun ljubavi od strane Allaha uzvišenog. Jer ovaj put, ako stojiš na njemu, zadobit ćeš Allahovu ljubav. Jer te on i voli upravo radi tog puta, a to ti je bitno. A ne da stojiš na putu krivom i tvrdiš da voliš Allaha. Onda si lažom. Tako? Pa onaj ko je iskren i ko hoće da ga Allah voli, neka izabere pravi put. Ni na jednom drugom putu, putu neće biti voljen. Ni na jednom drugom putu neće dobiti pomoć. Ni na jednom drugom putu neće dobiti zaštitu. A prije svega ovoga, tako, prije zaštite, snage, hlasa, tevekula, jekina, primanja dova, na kraju uzvišeni kaže da on voli takvog. Kojeg voli, braćo? Onog koji ide njegovim putem, kojem je on naredio. Je tako? Allah te barek od tala kaže, kasnije ćemo čitati hadis kuci, da on voli svoga roba. Pa to je prvi znak Allahove ljubavi prema tebi. Koji? Da ti ideš prema njemu jednom jedinom na jednom ispravnom putu. To ti je prvi znak da te Allah voli. Da si na sunnetu njegova poslanika ali i selatu vas selam. Je tako? Jer ti to radiš tvoje robovanje Allahu te bareke u tala kad je ispravno direktno proizvodi ovu ljubav. Jer ti želiš da te Allah voli. Svako normalan kada dobije uputstva, tako, ide prema voljenom. Ne ide pogrešnom stazom. Ako ti je neko, na primjer, u kelnu, ti ideš putem koji ide prema kelnu, nisi lud. Valjda da ideš prema kelnu kroz Maroko. Je tako? Lutavan put. Zato što ti je namjera da stigneš dotle. A ako ti nije namjera da stigneš na taj cilj, ti lutaš, onda lažeš. Ti nećeš u kelu. Ili bi nekada dođeš. Pa je znak prvi, prvi znak Allahove ljubavi prema njegove robu jeste sljeđenje njegova poslanika sallallahu alaihi veselem. Drugi znak Allahove ljubavi prema tebi brate moj, jeste poniznost prema vjernicima. Ovo će nas mnoge pokositi. Poniznost prema... Zašto, braćo moja? Vrlo jednostavno. Allah mi ne voli. A ti ne voliš. A moraš voljeti onog koga Allah voli da bi bio voljen i mrziti onog koga Allah mrzi, opet da bi bio voljen. Je tako? Pa Allah te barak ve ta'la u jednom ajetu kaže Ja u lezine amenu, men jer tad da minku, o vjernici, ovi koji vjerujete, ako neko otpadne od vjere, ako neko ostavi vjeru i otpadne od nje, uzvišeni kaže, pa Allah će sigurno tako, umjesto njih, dovesti one koje on voli i koji njega voli. Prvo Allah te bar tada kaže da će dovesti one koje on voli. Ne koji njega vole. Jer svako može reći da voli. Nego Allah će dovesti one koje on voli. Pa su zbog te ljubavi od strane Allaha te bareke od tala i oni zavoljeli Allaha. Je tako? I gledajte njegove milosti. Kad te Allah subhanahu wa ta'ala uputi onda te zavoli, očistite, pokaže ti put. Zato ovaj ajte oštro kori. Ako neko otpane, ako neko otpane od moje milosti, ako neko otpane od moje upute, ako neko prestane da me voli, ja ću dovesti druge koje ja volim. Jer sam njih zamrzio, zato što me nisu voljeli. Pa i Allah opisuje koji su. Prva osobina njihova, prema vjernicima ponizni. Prema vjernicima ponizni. Ovo je znak ljubavi Allahove prema tebi. Jer Allah kaže doveće one koje on voli i onda i navodi kategorije. Prema vjernicima ponizni, jesu strogi. Jel lažu na vjernike, jel ih potvaraju, jel sijaju razdor, jesu to ti, braćovi kakva su to tvoja prsa, uvijek ispunjena nekakvim fitnama, nekakvim zlim idejama, prema vjernicima ponizne. Zatim dalje, sljedeća osobina. Prema nevjernicima ponosite. Uzdignuta čela. Sljedeća osobina kaže, oni će se na Allahovom putu boriti I neće se ničijeg prekora bojati. Sve ove četiri osobine, braćo moja, u jednom ajetu. Znajte dobro, ovo nisu nimalo lahke osobine za izgradnju tebe kao ličnosti muslimana. Zašto? Zato što su skupe. Zato što je cijena za njih visoka. <coughs> Tako. <coughs> A to je ljubav od strane Allaha Tebara Kretala prema vjernicima porizni, bore se na Allahovom putu, <laughs> prema nevjernicima ponositi i ne boje se kogod se kaže. Allah subhanahu wa ta'ala kaže dovešće ovakve ljude. Kada ljudi ovakve osobina napuste njegovu vjeru. Sljedeća, sljedeći znak ljubavi, ljubavi od strane Allah te barke prema nama jesu naše nafile, braćo moje naši dobrovoljni namaze. To je znak Allahove ljubavi prema tebi. Kako je ovo lijepo rečeno u jednom hadisu kuci? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala od Ebu Hurere, prenosi da je poslanik sa svejom rekao. Znači na filama, kaže uzvišeni, ko je neprijatelj mome robu, mome vli, kaže, ja mu obznanim rat. A moj rob mi se, kaže, ne može približiti ničim meni više od onoga što sam mu kao farzove propisao. Kaže, a kada moj rob bude se neprostavno približavao meni dobrovoljnim dijelima, kaže uzvišeni, ja ga zavolim. Allah voli muslimana i mu'mina i muhsina. Ali ova ljubav ja ga zavolim, slušajte sad. Kad Allah zavoli roba, šta se desi kasnije? Pa kaže, a kad ga zavolim, postane njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom uzima i njegova noga kojom kroči. Ako nešto od mene zatraži, ja mu dadnem. Ako zatraži utočište dobije, ja mu ga pružim. Zašto nema utočište? Zašto nema pobjede? Zašto smo ovakvi? Evo četiri kategorije. Zato što nam je oslabila veza sa Allahom Tebareke Otala. A kad oslabi veza sa njim, kako će onda biti dobra veza između nas? Jer on spaja naše veze na osnovu njegove ljubavi prema njemu i njegovog dina i vjere. Kad god veza oslabi između tebe i tvoga gospodara, slabi veza između tebe i tvoga brata. U onolikoj mjeri koliko su ti veze popucale sa Allahom, Toliko puca i sa vrta. A gledajte šta uzvišeni nudi. Kada mu prilaziš dobrim dijelima, na filama, on te zavoli. I ovo, islamski učenjaci prenose, je tako, nije to da Allah ne uzbila, postaje tvoja ruka. Ne, ovo su sufije izvele, fintu. Pa su rekli, tako, vahdetul vudžud, utjelovljenja Allah u ljudima ne uzbila. Ne, Ovo je metaforički prikaz. Šta ovo znači? Noga kojom hodi, kaže, neće kročit noga tamo gdje je zabranjeno. Neće ruka dirat ono što je zabranjeno. Oko neće pogledat. Srce, ali tako, i tako dalje, i tako dalje. Zašto i kad znate, kad prepoznate na sebi ove osobine ili neko kodovi, ovi, tako, da imate kodovina fila, znajte da je to znak Allahove ljubavi prema vama. Zašto? Pa uzvišeni kaže, ko bi se približi na filama, ja ga zavolim. I ti na filu ne bi ni radio da te Allah nije zavolio. Je tako? Jer ti treba snaga za sve što radiš u ovoj vjeri. A to je ima. I onda, plus, još više od toga, šta? Uzvišeni kaže da ćeš dobiti poseban pogled. Posebno oko, budno oko koje dobro prepoznaje gdje se šta nalazi. Koje dobro zna postavi stvari na svoje mjesto. Zato se, braćo moja, ne može Allahu približiti griješenjem. Zato učenjaci, nasljednici, poslanika najbolje vide. Zato najbolje znaju cijeni situaciju. Zato Alim prvi prepozna svaku fitnu. Svaki problem. Svaki problem. A zadnji je prepoznao onaj što je napravio. Zbog čega? Zbog njegove dobrovoljnih namaza, rada za Allahovu vjeru. I kad ga vidite bilo kojeg alima, je tako? Vidite na njegovom licu njegovu skrušenost. Malo govori, blag je. Prema muslimanima, kad izdaje fetve, je tako? Donese salavat na poslanika, zahvali Allahu i brine se za umet. To je znak njegove Allahove ljubavi prema njemu. Tako svaki od nas. Onoliko koliko se Allahu približavaš, tako će Allah tebi. Griješenjem se Allahu ne možeš približiti. Nikako. Time se samo od njega udaljavaš. Sljedeća, sljedeći znak u kome ćete znati da vas Allah te barke u tala voli, jeste šta? Šta? da te prihvate stanovnici na zemlji. Da te prihvate, tako, oni koji su na zemlji. Kako da te prihvate? Nije to prihvatanje u smislu što si nekom drag, dobar, ili tako? Ili ovo, ne, ne, ne. Prihvate te kao Allahovog roba, kao Allahovog miljenika. Zašto? Zato što Allah te barke kao tala naredi meleku kad zavoli nekog. Kaže meleku Džibriju, ali salatu wasalam, Kaže, ja volim tog i tog, voli ga i ti. Pa kaže dalje. Zatim, Džibril kaže stanovnicima nebesa, Allah voli tog i tog, svi ga zavole. Gledajte kako lančano ide. Pa kaže, pa ga zavole stanovnici nebesa. Zatim kaže, private ga i stanovnici na zemlji. Gledajte šta rezultira Allahova ljubav prema tebi. Šta je onda kad te svi zamrzeli? Šta je s tobom kad te niko više ne voli? Šta je s tobom kad završiš ko onaj pas u cijevi kanalizacijonu? Pogledajte kako Allahovi najbliži robovi pored vjerovjesnika, poslanika, iskreni i dobri šehidi, kako završavaju? Zašto tako završavaju? Zato što je Allah mrzi, jel? Jel? Tebareke Vatala približio i sebi. Oni se odazovu i dođu i idu njemu. I oni toliko voli da želi da ju uzme odmah. A ovi i druge toliko mrze da ne daju ovim da idu svome gospodaru. E neće moći. Jer šetanu nije drago da se ljudi približavaju Allahom. A tako? Allah ga prokleb. Međutim, Allah Tebareke Vatala kad pozove ne postoji kapija ni brana ni punkt ne postoji ko može zaustaviti. Ako on odluči da pozove. Zašto? Zato što je zaolio svog roba. I svi putevi kojim njegov rob hodi, koji treba da idu prema Allahu Tebara Kvetala, Allah garantuje da će sve sklunuti. Da će sve uništiti. Uništit će onaj koji sve može. Pa ako rob i ne stigne, je tako? Opet je stigo. <laughs> Jeste razumili? Opet je stigo. Ali je krenuo. <clears throat> I sljedeća stvar jeste da se znak Allahove ljubavi prema njegovom robu jeste obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim lijepim imenima. Je tako? Allah subhanahu wa ta'ala opisuje u jednom ajetu. Kaže, doista se vjenicima srca smekšaju kad se Allah spomeni. Jel da? Allah, kad se spomeni odma srce, mekši, prijatnije. A čafir, on se odmah smrkne. Je tako? Međutim, Allah opisuje vjeričko srce. Zaista se, kaže, srca smekšaju kad se Allah spominje. Pa je bio jedan asad koji bi uvijek u namazu učio suru i glas. Pa kaže, sahabe, lao poslaniće, on stalno uči tu suru. U njoj su Allahova imena. Kul hova Allahu ahad, reci jedan. Allahu samed. Lam jelid volam julet volam jakun lahu kufve nehad. Pa ga pita Resul Ali Svetu Salam, zašto voliš? što učiš tu sur? Kaže, zato što ona izražava tevhid i zato što volim njome svoga gospodara. A poslanik se selem kaže, obavijeste ga, kaže da ga Allah voli rad toga. On je shvatio, nije to samo učenje, puko izgovaranje sure ti ajta. Tako? To je sura Teuhida. Sura ispoljavanja jednoće i badeta Allahu Tebare Keutala. Pa kaže, recite mu da ga Allah voli radi toga. Selam. Zato, braćo moja, kod sebe provjerite ove blagodati. Imate li kod sebe ovo? Vjera je nasihat. To jest, provjerimo kod sebe i sebe stavljamo. Da vidimo imamo li mi ovo kod sebe, imamo šta od ovog, imamo li sve ili nešto fali ili ne do da nema ništa od ovog. Onda ćeš vidjeti jesu sretan ili nisi. Značiš dobro na kojoj si ljesvici kod Allaha te barek i Ako ti nije briga šta tvoj o tebi gospodar misli, onda si međunom. Onda si sigurno lud. Pa tako? Jer, zašto? Nemoj ti o sebi misliš šta si i ko si. Ti se to i ne pitaš. Naše robovanje Allahu te Tebara tala jeste i razmišljanje o njemu. Šta on o meni misli? Šta mi je moj gospodar pripremio? Jesam li ja od onih sretni ili nesretni? Hoću li, hoću li u džennet ili ću u džahennem? Da li će mi biti oprošteno odma ili ću gori? Na ova pitanja ne znam odgovor ni jedan, braćo moje. Dunjaluk često zna zavara čovjeka. Zavara, on je proklet. Kada ga Allah opisuje u jednom ajetu i nemojte, kaže, nikako gleda dugo ljepote ovoga svijeta koje mi dajemo na uživanje. To što nevjerici dominiraju s ovim dunjalkom, ne znači da i Allah voli. Zato pazite dobro, blagodat pored grijeha može biti kazna. Allah te barek je utala, kada povećava robu kaznu, povećava mu blagodati. A ovaj greši i zna da to radi, to je znak da ga Allah hoće kazniti. Ovo kažu islamski šenjaci. Mnogo se ljudi raduje. Vidi, kaže, što ima, mašala, dobro je jako greši. Tako? Tako, do, tako se radi u nevjernici. Oni čine širka lahu pa im je dao. Otvorio im kapije. Evo nek imate. Je to za njih dobro? Nije vraćao. Pa je to znak Allahove ljubavi prema tebi. Nemojte voljeti ovaj svijet. Budite na njemu stranci malo prođeš, izađeš i opet hajde dalje. Mnogo spominjite svrt. Ona vam prekida sve naslade i blagodate. Ko će od nas ujutro osvant, ne znamo. Kome će se sutra dženaza klanjati, mi ne znamo. I kad te spustimo u kabur, ostaješ sam. Ako te Allah bude volio, blago tebi ako te ne bude volio, onda nećeš dobro završiti. Gledajte da upotpunite svoje ibadete. Približavajte se Allahu te bareke On će vam dati sposobnost da vidite istinu od neistine. Daće vam snagu. Pomoći će vas familijom, djecom, imanjem, i imecima. Ali nemojte se vraća moja kocka sa ovim putem. Bolji od nas su padali. Jači od nas su padali. Učeniji od nas su padali, vi to znate. Nemojte da podčinjavate svoje grijehe misleći da su mali pa su neznatni. To je opasnije od samog činjenja grijeha. Da kažeš, nije to ništa. Prsa ne možete očistiti osim te obom i kajanjem. Allahovu ljubav ne možete zadobiti osim sljeđenjem njegova poslanika. Ničim vas Allah subhanahu wa ta'ala nije zadužio osim knjigom. Ovo sebi podvucite. Ničim osim svojom knjigom. Tako da nemate potrebe cijepati srca i duše i safove radi ovih stvari. Allahu se približavajte kao da očekujete svakog trenutka da će vam doći mele smrti. Jer vi niko ne znate. I niko od nas ne zna šta nas čeka. Jesmo li spremni sad da umremo? Samo Allah zna. Koliko smo spremni i da li možemo izdržati? Zato da bi doživjeli sreću i na ovom, a i na onom svijetu, braćo moja, pogotovo u današnjim vremenima, iskušenja kada se ni najučeni ne može snaći. Kaže poslanik Alistatu Selam, u ovim vremenima bježite Allah, bježite njemu. I to je najsigurnije. Onu toplinu imana koju osjetiš u svojim prsima, podijeli s drugim. Prema vjernicima budite blagi, nemojte biti osori i grubi. Razgovarajte na najljepši mogući način tvrdoglavom, ne možeš ništa. Bolje mu nisu mogli od tebe i od mene. Je tako? Molite Allaha za uputu. Družite se s knjigom. Ne morate puno. Sebi napravi jedan put i svaki dan. Ajte, ajte. Ali nemojte se od Allaha odvajati. Allah vam treba. Allah vam treba. Treba vam zaštita. Treba vam pomoć treba vam snaga, treba vam bereket, treba vam oprost, treba vam obskrba, treba vam kajanje, treba vam Allah. Nemojte se od njega udaljivati. Bićete izgubljeni. Zašto? Zato što je najgora zabluda, braćo moja, poslije upute. Kaže Allah u Kur'anu. Da je najgora zabluda poslije upute. Pa se zato nemojte kockati. Volite jedan drugog. Pazite jedan drugog. Sve ono što imate nesuglasica, svedite na najmanju moguću mjeru. Ono što može da ide pod tepih u kratu za smeće, nek ide. Je tako? Jedni ste drugima najpreći. Zajedno gradite džemat. Zajedno gradite sebi dženecke stanice. Koliko se budete približavali Allahu, toliko će Allah prići vama. Ako hoćete da mu se približite, Danas, hvala Allahu, i najvišim stepenima, ehlem es ehlem. Ali pripremite se, dobro. Sa imanom možete čuda praviti. Sa griješenjem ništa. U svakom griješenju i raspravi, braće moja, je propast. U svakom nekontrolisanom govoru je propast. Samo će nam se srca dijeliti. Zato sam vam ovih 7-8 dana i ovo govorim gdje god dođem, ukazivo na suničenje, na potvaranje, na ogovaranje, na ružan govor. Ovo razvaljuje umet. Kad ste organizovali svoje džemate, nemojte praviti parlamentarne procedure od ovoga. Onaj ko stoji ispred vas, vi ste dužni da ga poštujete. Ne morate davat beju. Ali da, da ga poštujete, da. Jer ste dali riječ određenoj osobi da ćete ga poštovati. Dali ste obavezu da ćete stojati za njega, da ćete ga pomagati. Svi ne možete odlučivati one koji stvari. Njega ste stavili da on odluči. Za vas. Zašto? Pa da se vi ne bi svađali. Jer ako se ostavi vama na volju, mi se nećemo nikad dogovoriti. Zato se u šerijatu jedan pita. A probajte bilo kako drugčije, nećete uspjeti. One koje ste izabrali da vas vode, dajte im povjerenje. Nemojte im lažnu davat ruku i lažne obećanja, a onda se okretat. Nije pošteno. Nećete imati bereket u svom radu za islam, budite sigurni. Kako Resul Ali Sv. kaže, nemojte leđa okretati jedan drugom. Nemojte varati jedan drugog. Budite braća. Svi smo mi ovdje izmećari za Allahovu vjeru. Neko više, neko manje. Svi se moramo truditi da se ova riječ uzdigne. Zašto? Pa da nas Allah zavoli. Zato gledajte da ne budete na pogrešnim stazama. Sino sam vam navodio primjere kako su ljudi završili na ovom svijetu. Onoga momenta kad te ufati sigurnost, da si siguran, znaj dobro da ti je kazna blizu. Znaj dobro da ti je kazna blizu. Provjeravajte sebe svaku noć i svako jutro. Šta ste uradili? Koliko ste mogli uraditi? Možete li još? Ovo malo života što imate, to su sekunde. Prije nas su narode bili, svi su nestali. Tište na groblja, osjećajte mezarja, pa i pitajte. Imaju li šta od slatkog života koji su živili. Pitajte i gdje su im auta, gdje su im žene i meci, upitajte i nekam odgovore. Hvala. A onda kada vi dođete u tu stancu, porušite onima, nek pitaju vas. Kad vi dođete tu, nek oni onda vas pitaju šta je bilo. Ništa u cekiru nećeš sa sobom poneti. Ovo su, braćo, moja ozbiljna stvar. Je tako? Podsjećanje na onaj svijet te motiviše da se snađeš na ovom svijetu. Naš poslanik, ali selatu vaselam, i govori o ovome. I rekli smo zadnji ajeti ili ajeti u sure Nasr koji su nagoveštavali smrt Rasula sallallahu alaihi veselam. Allahu najdražije stvorenje mora se rastati sa ovim svijetom. Sa svojim najbližim. Sa svojom djecom, sa svojim ženama, sa svojim ashabima. Ali njega Allah voli. Pa mu je dao i stepen šehida. Pored toga što je, tako? Zato nam je glavni cilj na ovom svijetu da nas, braćo moja, Allah zavoli. I tvoja briga o ovom, čim se kreneš, čim počne briga o tome da li te Allah voli, ti si već na pravom putu. Valadine džahedu fina da ne dijennehom subolena. One koji se budu zbog mene borili, kaže Allah, tebar kretala, mi ćemo putema koji nama vodi u put. Tvoja briga o vjeri, o tome šta tvoj gospodar misli o tebi, odmah će, šta? Natjera tebe da se približiš svome gospodaru. To jest, bit ćeš zavoljen. Jer znak da te Allah voli, rekli smo, jeste šta? Da se ti njemu približavaš. Sve što hoćeš da se mu bliže, to je znak da te Allah voli. Neće te Allah voliti u kafani. Tako. Neće te Allah voliti na mjestima koja on ne voli. Neće te voliti ni na način da mu se približavaš koji nije naredio ni da ostaviš ono što je on zabranio. Ne, samo ono što je objavio. Ajed koji smo pročitali prvi jest. Reci, ako Allaha volite, mene slijete i vas će Allah voljeti. Pa ko hoće da se izdravna, vraća moja, pogledajte u ovaj ajed, zavirite u knjige i vidjet ćete na kom se stepen. Allaha tabarak i ta'ala, molim da ove riječi budu otkoristi imen i vama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, da vam podari bereketa u vašem radu za islam. Allah molim da sjedini vaša srca. Allah molim da sjedini srca umeta. Allah te barke u tala molim da pomogne džihad i muđahide gdje god živjeli, radili, borili se. Allah subhanahu ta'ala molim da izleći bolesne, da izleći ranjene, da oslobodi zarobljene muslimane i muslimanke, da oslobodi našu lemu. Allah subhanahu ta'ala molim da nam omili islam, da nam omili iman, da nam omrzne grijehe. Allah te barak tala molim da nam podari bereketa u našom, našem radu za njegovu vjeru. Da nam oprosti naše grije i stramote pokri. Allah molim da pomogne dužnicima da vrate dugove. Allah subhanahu ta'ala molim da pomogne dužnicima da, im vra, da vrate dugove. Allah te barak tala molim da oženi neoženjene, da uda neudate, da vam podari bereketa u vašem imetku, u vašim ženama, u vašoj djeci. Da nas uputi sve zajedno. Allah te barek ta'ala molim da nam oprosti naše grije i sramote pokrije. Da nam pokrije naše sramote. Da nas sačuva od pogreški. Da ono što uradimo da nam oprosti. Da učini od nas od onih koji ćemo biti ponizni prema muslimanima, prema vjernicima, a strogi prema nevjernicima. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam podari razboritost i mudrost. Da nam podari jak tevekul, jak yakin, jak basiret, jak furkan. Allah te barek ta'ala molim da primi naše dove. Allaha molim da primi naše dove. Allaha molim da primi naše dove. Allaha molim da nas sve zavoli. Allaha molim da nas sve zavoli. Allaha molim da nas sve zavoli. Allaha molim da budemo od onih koji on voli. Allaha molim da budemo od onih koji on voli. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas sastavi ženetu sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alemin. Subhanak Allahume bihamdik Ešhedu la ilaha illa anta ke wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Braćo, ovaj, možete ugasati. Dao sam braće neke nasihate, neke noć smo razgovarali.